Ah, Gustavo! Ô oh, Gustavo! Ô oh, Gustavo! Aê, é, meu! Porra! Dá um salve na novinha, mano! Dá um salve na do cu! Ô, oh, do cu! Ô, do cu! Ô, do rabo grande! Aê, ô, do cu grande! Ô, novinha do cu! Mano, olha o tamanho do cuzão daquela mina, viado. Tá, tá porra, viado. Nossa, ah, truta, tá mó bogão da porra, truta. Toma de citoba, truta. Tá, tá malandro, ah, tá maluco? Tá maluco um rabo desde daí? Eu entro aí e me, vou morar aí dentro. <laughs> tô tipo Pac-Man, tô não se esconde. Esconde, esconde, esconde. Tô tipo Pac-Man, tu não se esconde. Eu sou bicho papão da zona leste, norte e sul. Nós papá, papá, nós papá teu bombom. Nós papá, papá, nós papá teu bombom. Nós papá, papá, nós papá teu bombom. Nós papá, papá. Foi quem mandou tu baforar. O lançado ele foi quem mandou você fumar. O back do tropeço, caiu na pica, oi quica, oi quica. Oi tropeço, caiu na pica, oi quica, oi quica. tropeço, caiu na pica, oi quica. Vai sentando, sentando, sentando, sentando, tando, quicando, quicando, quicando, quicando, cano, sentando, sentando, sentando, sentando, tando, quicando, quicando, quicando, quicando, cano. Ai o Gustavo novamente. Tô tipo Black Man, tu não se escolhe. Tô tipo Black Man, tu não se escolhe. Eu sou bicho papão da zona leste, norte e sul. Nós papá papá, nós papá teu bumbum. Nós pá, pá, pá, pá. Nós pá, pá, teu bombom. Nós pá, pá, pá, pá. Nós pá, pá, teu bombom. Nós pá, pá, pá, pá. Foi quem mandou tu baforar. O lançado ele foi quem mandou você fumar. O back do. Oi, tropeço caiu na pica. Oi, Kika, oi, Kika. Oi, tropeço ah, ah, ah. caiu na pica. Oi, Kika, oi, Kika. Oi, tropeço caiu na pica. Oi, Kika. É, nós sentando, sentando, sentando, tano, quicando, quicando, quicando, quicando, cano, ah, ah, ah. sentando, sentando, sentando, sentando, tano, quicando, quicando, quicando, quicando, cano, ai. É o Gustavo novamente. ah, ah. Ah, ah.